Bai, atxaldean, bai gori eta bankarteko bide nagusian kokatua da agorereka aterbetxea eta hor, daramate polizia operazioa, frantziako poliziak eta guardia zibilak. Egia erran, giren tokitik, bakarrik frantziako redeko poliziak edo ere deminatzaile bat ikusi ditugu, eh, bide baterian bestenaz ez da deus ageri eh, jendarme guti eta uh, eh, berezikitokiko prentsa eta espanol prentsa ere hemen elkarretarat. Espainiol Barne Ministeritzak bai estatu duenez, eta erakunde armatuko bi buruzagi atxilotu dituzte aterbetxe untan, David Pla eta Iratxe Sortzabal, beti ere Espainiol Barne Ministeritzaren erranetan, hauek dira, etak armak utzi zituelaren agiria bideo batean irakurri eh, zituztenak. Eta taldearen desegiteari buruzko negoziaketetan ere parte hartu eh, zutenak bariteke beste bi atxilotu ere izaitea, uh, Josu Urrutiko etxearen izena uh, eh, aipatzen zuten uh, eh, prentsaitu bez, baina ez da konfirmaziorik eta dirudienez ez ditaike Josu Urrutiko etxea. Azkenik uh, agore rekako uh, uh, nausia, pantsuz ez da, atxilotua den ala ez, da, polizia operatioa beti bidean da, erraiten aldizuet eh, duela zonbait eh, minuta, beren abokatak eh, pasatu direla, eta beraz etxearen miaketak segituko du abokaten presentziarekin hemendik goiti. Agorejekako parean, aurkitzen, Uh, arrentegiko nausiarekin ere mintzatu dira, berak eguerdi terditan entzundu arrabotxa, iru tiro edo iru zaparta entzune ditu eta orduan konturatu da poliziak uh, berdinak zirela agorozetako aterbetxera. Araberaz, beraz, bildu izan dugun lekukotasuna siak eta ditan eh, entzunaraziko dizueguna. Azimara bezagun ere atxiloketa hauek gertatzen direla nazioarteko bitartekaritza batzordeko bikidek Euskal Herrian bisita egitekoa dutelarik Brian Curin baten izendatzeko bihar Ego Euskal Herrian eta etzi Ipar Euskal Herrian ibiltzekoa da.